خب باب صلاة الخسوف باب نماز خسوف خسوف وكسوف إذا وإذا خسفت الشمس في أي ساعة كانت في من النهار نادى الصلاة جامعة میگه زمانی که گرفت خورشید در هر ساعتی از روز که بود ندا میزند که الصلاة جامعتون وصلى لخصوفها ركعتين وبرای خصوف خورشید دو رکعت میخونه في كل ركعة قیامانی و قراءتانی و در هر رکعت دو قيام دو قراءات ودو ركوع ودو سجده هست دو سجده که تمام دارا دارن ولی نماز عادی یک رکوع دارند اما نماز خصوف و کسوف دو رکوع داره و دو قیام یعنی شما مثلا در نماز صبح فرزن دو قیام دارید با دو قرائت ولی در نماز خصوف و کسوف شما چهار تا قرائت دارید دیگه در واقع چهار رکتن در دو رکت ولی چون سجده هاشون دو تا هستن دیگه نمیگن که چهار رکت بلکه چند رکتن دو رکتن پس میگه نماز میخونه برای خصوف دو رکت در هر رکت دو قیام دو قراءات دو ركوع ودو سجده توضیحش بده خودش احناف نه احناف بگن مثل بقیه نمازا خونده میشه ولی قول شوافه بهتر زیرا که حدیث هست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اه، به این شکل خونده خصوف و کسوف فيحرم, الإمام بالناس في المسجد ناويا لصلاة الخصوف ثم يستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة و صورت البقرتی او بقدرها من غیرها میگه امام احرام میکنه با مردم در مسجد نیت میکنه نماز خصوف را خورشید گرفتگی رو سپس دعای استفتاح میخونه اعوذ بالله میگه بسم الله میخونه و فاتحه رو میخونه و سوره بقره رو یا به اندازه بقره سوره دیگه ثم به بقدر قراءة مئة آية يسبح ولا يقرأ سپس رکو میکنه به اندازه خواندن صد آیه رکوش رو طولانی میکنه یسبح ولا یقرأ تسبیح میگه ولی در رکو چیزی نمیخونه قرائت رو نمیخونه تسبیح میخونه ثم یرفع مکبرا سپس تکبیرگویان بلند میشه و یقرأ الفاتحه و آل عمران او به قدرها و فاتحه رو میخونه و سوره آل عمران یا به اندازش میخونه ثم یرکو به قدری قرائت 80 آیه سپس رکوع میکنه رکوش رو نگه میداره به اندازه هشتاد آیه به اندازه خواندن 80 آیه ثم یرفع قائلا سمع الله لمن حمده سپس بلند میشه میگه که سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين سپس دو سجده میکنه ثم يقوم الى الثانيه سپس بلند میشه برای رکعت دوم فيقرأ الفاتحة وسورة النساء أو بقدرها من غيرها میخونه در رکعت دوم فاتحه رو و سوره نساء رو یا به اندازه سوره نساء سوره های دیگه ثم يركع بقدر ستین آية سپس رکوع میکنه باندازه اندازه شست آیه یعنی به اندازه خواندن شست آیه رکوش رو طولانی میکنه ثم يرفع سپس بلند میشه ويقرأ الفاتحه وسورة المائده وميخونه میخونه فاتحه و سوره مائده رو او به قدرها من غیرها یا به اندازه سوره مائده یا سوره های دیگر ثم یرکعو به قدر 50 آیه سپس رکوع میکنه به اندازه پنجه های ثم یسجد سجدتین و یتشهد و یسلم سپس سجده میکنه دو سجده و تشهد میخونه و سلام میده و یصلی لخصوف القمر كذلك برای خصوف ماه هم به این شکل یعنی فرقی نداره نماز ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی یکی یکیست ويسر القراءة في كسوف الشمس ويجهر لخسوف القمر میفرماید برای ما خورشید گرفتگی آهسته میخوند و برای ماه گرفتگی جهری خب علت شو این میدونه که میگه چون اون در روزه معمولا نمازهای روز چی میگه آهسته و نمازهای شب جهري ثم يخطب بالناس بعد الصلاة خطبتين سپس خطبه میخونه برای مردم بعد از نماز دو خطبه يفتتحهما يفتتحهما بالحمد با حمد الهی اونا رو شروع میکنه و یبالغ العزة والتخويف و مبالغه میکنه در موعظه و ترساندن مردم و اذا تجلل خصوف في بعض الصلاه حالا اومد میگه در قسمتی از نماز خصوف از بین رفت ها میگه اتمها مخففا دیگه نمازو سبک تموم میکنه دیگه اینجوری طولانیش نمیکنه و شکر فی الخطبه و در خطبه هم شکر الهی رو به جا میاره و اذا لم يصلي حتى تجلى الخسوف و اگر هنوز نماز نخونده بود که خسوف تموم شد و اذا لم يصلي حتی تجلل الخسوف و زمانی که نماز نخونده بود تا اینکه خود خسوف چه شد از بین رفت دعا و شکر و لم یصلی میگه دعا میکنه شکر میکنه و دیگه نماز نمیخونه چون وقتش دیگه تموم شده وقتش چه شده ولو غابت الشمس خاصفتا لم یصلی اگر خورشید غروب کرد در حالی که هنوز در حالت خصوف بود دیگه یصلی دیگه نماز نمیخونه اگر غائب شد خورشید در حالی که در خصوف بود یصلی نماز نمیخونه ولو غاب القمر فی اللیل خاصفا اگر ماه غائب شد در شب در حالت خصوف سلا میگه برای ماه نماز میخونه برای ماه گرفتگی و اذا تخلل الخصوف الخصوف صحاب فخفی حاله صلى حتى يتيقن التجلي و زمانی که خصوف بود و صحابی اومد ابر اومد هوا شد؟ عبری شد و حالتش هم پوشیده شد آه؟ حالتش چه شد؟ پوشیده شد میگه صلا حتی یتیقن التجلی نماز میخونه تا اینکه یقین بکنه که دیگه اون حالت شده؟ از بین رفته ولا يصلي في آية سواهما بل يدعو و برای نشانه های دیگر جز از خصوف و کسوف برای زلزله و بقیه مسائل نماز نمیخونه بلکه دعا میکنه بله این شد از نماز خصوف و کسوف البته شوافه هم مثل احناف خوندن رو جائز میدونن ولی میگن ترک افضل است ترک اولا هست این چیزیه که من در کتاب فقه منهجی دیدمش یا فقه منهجی بود یا یک فقه دیگه ولی دیدمش